хоч і казав Ірині, що сумуватиме там почайльд Гарольдівський. Мабуть, сумує. Ірині теж море завжди навіювало смуток. Вона нудьгувала за Сергієм, хоч гостро переживала за Тищенка. Либонь, з ним би все обійшлося. Кампанія по боротьбі із архітектурними надмірностями вщухла. Можливо, все скінчилося б обговоренням чи доганою на партбюро, але він не любив невизначеності, недомовок, сам ішов у наступ. А той, що наступає, приймає на себе вогню найбільше. Він тепер мало бував удома. Прибивався лише на ніч, ходив по інстанціях, доводив, сперечався, писав до газети по начальству. Василь Васильович помітно схуд. Від того його велика голова на широких плечах здавалася ще більшою. Але в очах горів майже маніакальний вогонь. Ірина докоряла собі, що не може вся включитися в його змагу, що майже повсякчас думає про Сергія, чекає його повернення. Життя видавалося їй суспіль одного кольору. Здавалося, щось зів'яло в душі. Все було чужим і непотрібним. Ішла в кіно, комедія не смішила, трагедія здавалася пісною, пісними були й книги. І бачилось їй море, тихе та лагідне, високі кипариси, а в їхній тіні гурти хлопців та дівчат. Дівчата в квітчастих купальниках, усі веселі та гарні. Вони регочуть, бо їх веселить ірша. О, він уміє розвеселити. То він на початку сором'язливий та скутий. А коли увійде в товариство, коли розкутурхається, сипле дотипами, мов скороба, жартує тонко і приємно. А серед них отих дівчат, а надто курортних жіночок є такі. Торік вона сама бачила одну тонка в'юнка з великими чорними очима. Жінки прозвали її гадючкою. Гадючка була красива. Вона ніколи не лежала на пляжі в жіночому товаристві. Завжди довкола неї крутилися чоловіки, або й сама підсідала до них. Був там один уже не зовсім молодий відомий журналіст. Його дружина майже не ходила на пляж, не переносила спеки, і гадючка часто підсідала до нього на смугастий рушник. І вони запливали вдвох далеко в море і ходили гуляти в старі, кажуть, реліктові сосни. Ірина бачила Сергія в товаристві такої гадючки. Уява працювала шалено. І тоді йшла на скелю, на високу стрімку скелю в морі. І стежка під її ногами була слизька і петляла по такому крутосхилу, що кожен крок загрожував зірватися в безвість на чорні гостряки серед піни. Щоправда, та скеля, здається, не в Алушті, а в Сімеїзі. Вони з Василем, двоє одчайних дурнів, видряпалися на неї на саму верхівку. Потім місцеві жителі казали, що туди вилазять тільки досвідчені альпіністи. А вони витряпалися по слизькому каменю і милувалися звідти морем та сонцем. Сиділи, немов малі діти, взявшись за руки радісінькі на самому вершечку. І море синіло внизу далеко-далеко. Ох, яка то була краса, яка моторошна радість. Але коли почали спускатися, те виявилося неймовірно важко. Стежка, жолобок, який вони прийняли за стежку, багато разів повертала майже під прямим кутом, і кожного разу та пряма вела у прірву. Тіло стало важким.